Napolo. Nun tempe la europanoi voyagas in la tuta mondo. Tamen in la 1960-cae, 1970-cae jaroi, plei multae el tiui civi povis voyagi restis in Europo, cae plei multae el tiui civi logis in Norda au Centra Europo for voyagis al Suda Europo, cefe Italio cae Hispanio por giui la varmon, la sunon, belain plagioin, cae anco visiti la cultura in belagioin. Ciam mi tiu tempe ancora loges in Germanio, mi iris tri foie al Italio. Du foie sola in vetura voyaggio, unue nurgis Romo, cae poste gis Sicilio, cae unu foie automobile con mia etzino gis la regiono de Napolo. Tiel, du foie mi estis proxima al Napolo. Sed mi, cae mia etzino, ne eniris tion urbon, char gi estis considerata dangera cae malagrabla. Nun, fin fine, post la ceesto en la ciare Itala Congresso de Esperanto, mi cae mia etzino, e conis Napolon. Mi estis programinta resti ses noctoin, do quintagoin in la urbo, sed, tum nia estadu tie, ni perceptis, che estintus plibone programi almeno oct noctoin, char existas nenor multae culturae visitendazoi en cae proxime alla urbo, sed anco plurai nepre visitindae naturae belazoi mi comenzu per la lastai. Tre proxime situas la famega cae belega insulo Capreo, kie valoras la penon fari shipan rond voyagion, kio dauras proximume naudec minutoin cae costas decvin eroin. Ancora pli mirinda estis mia opinie busa veturado, kio comecijas in Sorrento, kien oni iras traine, lau la mar bordo, sur serpentina montara sioseo, gis la urbetoi Positano cae Amalfi. Evidente, plei multae turistoi, kiwi estas in Napolo, ancao veturas alla vulcano Vesuvio, sed tion ni ne faris, char ni esis farintae gin in 1973, ciam ni esis solae con turist vidantoi sur la vulcano, quio nun tempe ne eblas, char multegai turistoi supren iras gin. Inter la culturae visitendajoi proximae al Napolo, metsi indas sin dube Pompeio cae malpli impona Herculano, du romiae urboi detruitae de la vulcana lavo en 76 post Cristo, cae ie distanzo de 30 km la reggia di Caserta, reggia palazzo de Caserta, uno el plei grandai palazzo en la mondo, construita mese de la dec oca iarcento. Aliai grandai cae belai palazzoi de regioi trovigias in Napolo mem. Ili estas nun tempe gravae museoi. La palazzo Capodimonte Monte il 1730, cun granda parco, sur monteto, de quie oni supervidas la tutan urbon, cae la Palazzo Reale, Regia Palazzo, construita in 1600, quio trovidas in la centro della urbo, proxime alla Haveno, cae alla til nomata Nova Castello, quio verdire esas tre antiqua, e la dectria iarcento tial existas tion da palazzo en cae proxime al Napolo. Char la urbo estis ecte la finu de la dectria iarcento, la cef urbo de la reglando de Napolo. Pro teo, turvicias ancau multae belae ca imponae pregeioi ca domegoi in la urbo. Tamen, tiu reglando cesis existi in 1861 gi estis integrita in la Italan Reglandon. Post malbonega epidemio de cholero in 1884, cae pro economiae, sociae, cae aliae problemoi, inter aliae corruptezzo, mafio, in la fino de la decnaua cae comenzo de la du deca iarcento, Napolo igis tre malricia, tiel che multae belae domegoi cae aliae construajoi in la malnova urbo centro estas nun caducai. Almenau en partoi de la exterai muroi, estas tio cion oni vidas, mancas puzzo. Plei multae stratoi en la malnova urbo centro esas malargiai, cae do evidente ne existas trotuaroi. Tamen la tuta malnova urbocentro quio malgrau la extere mal belae construajo esas charma, esas ecte 1995 monda cultur heredajo, cae esas ciotage tage plena de turistoi, quioi povas aceti memorajoin cae aliaen aferoin in malgrandai buticoi, mangi cae trinci in multae gasteioi, cae visiti la catedralon, cae aliaen pregeioen, inter quiui la plei bella, imprese bella cae granda, estas la mi la pregeio de Jesuo Nova, chiesa del Gesù Novo.